Slušate emisiju Libarnica. Emisija o književnim temama večeras donosi jedan klasik, odnosno dijelo koje je zanimljivo i onima kojima knjiga baš i ne leži u ruci. Kod najave toga dijela mislim da su riječi suvišne, već će jedna glazbena tema govoriti sama za sebe. Upravo je slušamo u pozadini, a nakon što je čujete kako treba, sigurno ćete moći rasuditi, naslutiti o čemu je riječ u današnjoj emisiji Libarnica. Pa poslušajmo. Tako je, The Godfather Team, dobro smo čuli, poznata melodija iz filma Kum, poznate priče o talijanskoj mafijaškoj obitelji u Americi. O filmu ste sigurno sam znali, no manje je poznato da je film, film nastao po istoimenom romanu koji je napisao američki pisac Mario Puzo. Autor je ujedno i scenarist e, trilogije, za što je dobio i priznanje. Roman je objavljen 1969. a film 1972. a oba su dijela slavila obljetnicu prošli mjesec. A kad smo već kod obljetnica, e, redatelj filma Francis Ford Coppola i glavni glumci Marlon Brando i Al Pacino ovaj mjesec proslavit će svoje rođendane, pa evo, grah nam nije mogao bolje pasti, e, pa se ta prilika morala iskoristiti za prisjećanje na to kultno dijelo. Temelji za cijelu trilogiju zasnovani su dakle na romanima Marija Puza. Osim kuma iz 69. napisao je i nastavke Sicilijanac i Posljednji don. Radnja romana gotovo je svima poznata jer se u većini slaže s radnjom filma. Ipak postoje neke razlike knjige u odnosu na film. Na primjer, na kraju prvog dijela trilogije filma e, Kay shvaća da jabuka ne pada daleko od stabla, to jest da je Michael usprko svim odupiranjima postao kao i njegova obitelj. Knjiga završava tako što joj Tom Hagen otkriva tajne obitelji Corleone. Još jedna značajna razlika je u tome što je u romanu naznačeno da Lucy Mancini nije ostala trudna sa Sonijem, dok se u trećem dijelu filma pojavljuje Vincent Corleone, izvomračni sin Sonja i Lucy. E, zanimljivo je da su mnoge stvarne ličnosti potaknule Marija Puza na stvaranje likova. Tako je, na primjer, lik pjevača e, Johnnya Fontaina analogija Franka Sinatre. Zanimljiva je i jedna replika koju izgovarala Vito Corleone e, ležeći u narančama nakon što je upucan. U filmu nije uklopljena, no u romanu Vito na kraju izgovara rečenicu Život je tako lijep. To je scena već e, s kraja dijela, dok ono počinje jednom balzakvom izrekom i za svake dobre sreće krije se zločin. Kritika je uglavnom ocijenila film, no ova misao odnosi se na sadržaj, stoga i na roman Kum. Pa kaže, poruka kuma može se prevesti na sve svjetske jezike i provesti na ostale sustave u različitim vremenima i mjestima. Tako smo obilježili trostruki rođedan i prisjetili se kultnog dijela romana Marija Puza koji se proslavio zahvaljujući filmu. Uživajte u ostatku ove glazbene teme iz eh, filma Kum, a nakon toga uz našu glazbenu listu. Ostanite uz Radio Sovu.